En el fin de semana todo a la cancha vamos a ir. Está todo preparado, el bombo y el trapo para salir. Al equipo que tiene más aguante, lo llevo dentro del corazón. Saltando, cantando, prendidos a los trapos, dejamos el alma en el tablón. Que peleen sino que corran, que esta banda no es cine y la cinta se le borra. Mano arriba atrevido y también la zorra. Y el pues que no ante presión que llame a la gorra. Que peleen sino que corran, que esta banda no es cine y la cinta se le borra. Mano arriba atrevido y también la zorra. Y pues que no ante presión que llame a la gorra. En el bandidaje, saben que traje, curto el mambo en el viaje. Cicatriz y aprendizaje, si son buenos que bajen. Y si dicen que son chorros no trabajen. Tienen que lo banquen y no se tranquen. Los turros siempre estamos. Cheto mal. ¿Y la turra cómo están? Ando re, re, re, re, re, mami, repo, repo, repo. Me gustan tu R, pancita, tatuaje, chiviri, capu, repo. Ah, es que yo ando re, ready, reactivo, repiola para darle a la pu, la pu, la pu. Se pone re loca, besito la boca, me vio por YouTube, YouTube, YouTube. Yo quiero una como la Faki, que le guste fumar, lo que ruta, que de la chuta anti, vente pa' acá, dale que vamos a perrear. Yo quiero uno como Gianni, me aguanta el beat. Las manos arriba, las manos arriba, que se vaya de este baile el que toma solo y no vida. Las manos arriba.